за Василем Федоровим. Ти кажеш зраджувати гріх. Грішити я й не намагаюсь. Та люба, як же я дізнаюсь, що ти найкраща з поміж всіх.